i estatals del segle XVIII i XIX, amb les filosofies socials, amb el hegelianisme, amb el, marxisme, etc., que entenen que eh, la nostra obligació és donar Déu un codi i un sistema de, de deures, una deontologia per què? Per, per aixecar una comunitat política, per aixecar un estat que no és un requisits. Eh? L'estat il·lustrat, l'estat racional, el Hegel, se, se agrupan les principals categories de l'ètica, eh? llibertat, deure, moral, mateixa, eh, aquest dia estem veient eh, el bé, doncs podem, podem introduir aquests diversos enfocaments, aquestes diverses perspectives. Aquestes temes més, per què pronuncia?